cibiyar dr bukar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan kunkuru mai kwabbai akwai wani kunkuru da matarsa ba shi da dukiya in da wasu 'yan kwabbai biyu wata rana ya je kasuwa ya sayi daddawarsa wata rana ya je kasuwa ya sayi daddawarsa yana komawa gida daddawar nan tasa sai ta fada cikin ruwa ya shiga ruwan nan neman daddawar sai ya tarar da wata ƙwarya sai ya tambayi wannan ƙwaryar ya ce mata ke ƙwaryar mecece ƙwarya ta ce ni ƙwaryar tuwo da miya da nama ce a cikin murna ya ɗauke ƙwaryar nan ya kai gida komai rana idan ya ji yunwa sai ya tambayi ƙwaryar abinci sai ta ba shi su ci su ƙoshi shi da iyalinsa wata rana matar kunkuru ta tuƙa tuwo amma babu marar kwashewa baya gida balle ta nemi shawararsa sai ta ɗauki ƙwaryar nan tafasa ta yi mara da sakainar ta kwashe musu tuwo da ita amma kuma babu miya da kunkuru ya dawo yana jin yunwa sai matar ta ce ta yi tuwo amma babu miya kunkuru ya ce yana zuwa ya shiga ɗaki ya kira ƙwarya amma ya ji shiru ya ɗaka ƙwarya ya ganta a fashe ganin haka sai ya kira matarsa ya tambaye ta wadda ya fasa ƙwarya ita ko ta ce ita ce ta fasa don ba ta da marar kwasar tuwo ransa ya ɓaci matuƙa bai sake ce mata komai ba ya je ya ɗebi wasu kwabbansa biyu bai tsaya ko'ina ba sai a kasuwa ya sayi daddawa ya kama hanyar gida da ya je cikin ruwan nan na kan hanyar gidansa sai ya zuba daddawar a ciki ya shiga lalube can hannunsa ya faɗa kan dorina ya ce mata ke mece ce sai dorina ta ce ni ce dorina mai koi hankali ya ce da ita koya mini hankali mana nan take ya dori na ta latse shi ya ji zafi ya yi ƙara sa'an nan ya natsu daga bisani ya gaya wa dorina zai tafi da ita gidansa dorina ta amince ya ɗauki dorina bai tsaya ko ina ba sai a gidansa matar tana gani ta tambaye shi me ya samo ya yi mata bayani ai dorina ce mai koya hankali matar kunkuru na jin jawabinsa ta ce to ina so a koya min hankali nima bai yi mata gardama ba kunkuru ya ba ta doruna ita ko doruna ta dinga latsar matan nan kamar za ta kashe matar ta yi ta rusa kuka suna ta kewaye tsakar gida har yau dai suna can masu daina ba ƙurunkus kan kusu wannan kenan yara yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar mu ta gaba tatsuniya ce akan gwarakuta da kakansa. An yi wani yaro mai suna gwarakuta yana zaune da kakansa a wani ɗan ƙauye wai shi jibga. Yakan bi kakan nasa zagayen kasuwanni. Suna nan suna nan wata rana sai kakan ya ce, Yau bana da lafiya, amma ina so ka je cin kasuwa ka kula da kyau sai ka dawo a cikin murna gwarakuta ya shirya ya karbi hajar kakansa ya kama hanyar kasuwa har ya isa ya kuwa je a sa'a ya kuwa je a sa'a ya yi ciniki da yawa da marece ya yi ya tashi yana zagaye kasuwar har ya kai ga wani mai tsire ya biya kuɗi aka zare masa tsiren nan da yawa ya zauna ya kama ci duk sanda kakan ya tura shi kasuwa haka yakan yi ya sa kuɗin kakan nan a gaba yana cin tsire har ya raunana kuɗin a takaice dai ya karya kakan idanunsa suka raina fata ya shiga neman dabarar kwantar da hankalin kakan ta nuna masa alamar akwai sauran dokiya can dai wata dabara ta faɗo masa ya sami jelarsa da kofatansa ya je inda makiyaya kan ba shanunsu ruwa ya nutsa rabin jelar san a cikin taɓo daga nan fa sai ya ta ƙarƙare da jan jelar yana ta ja jikinsa yayyaɓe da laka wai shi zai jawo sansa da ya maƙe a cikin wannan laka yana ta wannan kicekeci har fulani masu kiwo da suka kai shanu shan ruwa suka same shi a bakin wannan tafki da ɗaya daga cikin makiyayan nan ya ga yadda gwarakuta ke fama sai ya tambaye shi kai yaro me ya faru ne gwarakuta ya ce da bafallata ni sa na kawo shan ruwa ya makale a cikin taɓo na kasa fito da shi nan da nan bafallacen nan ya ce zai taimaka masa gwarakuta ya ce to na gode amma fa ka yi a hankali kada jelar san ta tsinke sa ya nutse a cikin taɓo baki ɗaya makiyaye ya ce to idan jelar ta tsinke sannan ka ya nutse ai sai in baka ɗaya daga cikin nawa shanun kawo in taimaka maka mu gani gwarakuta ya ce to ɗan fulani ya kama jelar sa ya ja da ƙarfi ta tsinke shi kuma ya faɗi a cikin laka gwarakuta na ganin haka sai ya kama hayaniya yana cewa shi fa ba zai yarda ba dole a mayar masa da sansa da ya nutse a cikin laka da jin haka sai ɗan fulani ya ba shi haƙuri kuma ya ba shi sa suka rabu a cikin lumana gwarakuta ya kama hanya yana jan sa har ya kai wajen wasu fulani suna zaune suka gaisa ya nemi masauki tare da sansa suka ba shi masauki da lokacin kwanciya ya yi ya samo igiya doguwa ya ɗaura a kafaɗarsa kuma ya ɗaura san a jikinta ya yi haka ne saboda kada san ya gudu da fulani suka ga yadda ya yi sai ɗaya daga cikinsu ya tambaye shi dalilin da ya sa ya yi haka ya yi masa bayanin ya yi haka ne saboda kada nan ya gudu bafillacen nan ya ce masa ai ko ba kai haka ba ba wadda zai taɓa maka dabba kuma ba zai gudu ba wani wakilin fulanin kuma ya ce masa amma idan ya ɓata za mu baka wasu shanun har biyar da jin haka sai gwarakuta ya saki sa sa ya shiga yawo can cikin dare gwarakuta ya lallaba ya kama sa ya yanka ya gasa ya cinye amma ya bar kai da ƙafa ya sami 'yar tsoka ya makala wa kowanne daga cikin fulanin nan a baki ya kwanta gari ya waye suka fito kowannensu ya ga tsokar nama a bakinsa mamaki ya kama su daga can gefe kuma suka ga kai da ƙafafuwan son baƙonsu daga nan sai suka shiga zargin junansu warakuta ya fito ya ji ana hayaniya ya tambayi dalilin hayaniyar aka ce saboda an yanka sansani da jin haka ya fashe da kuka yana cewa kun haɗa baki kun cinye mini sa ba zan yarda ba ya kafe a kan haka suka dinga tafka rikici har dai suka yanke shawarar za su ba shi shanu biyar don cika alkawari suka kuma ba shi ya kora su sai gida warakuta na isa gida ya ga kakansa a waje yana shan iska ya ce kaka kasuwa ta yi kyau na sai da kayanka duka amma na sayo maka shanu da kuɗin don mu yi kiwonsu suna can tare da shanun wasu maya sun ce shanun sun ƙara yawa ƙulungus kan kusu yara yara da fatan muna ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi kuma a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙaraye ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi